Jėzus nuvyko napus Galilėjos arba Tibiriados ežero. Jį lydėjo didelė minė, nes žmonės matė stebuklus, kuriuos jis darė ligonėms. Jėzus užkopė į kalną ir ten atsisėdo kartu su mokiniais. Artėjo žydų šventė Velykos. Pakėlęs akis ir pamatęs, kokia daugybė pas jį atėjusi, Jėzus paklausė Pilypą – kur pirksime duonos jiems pavalgydinti. Jis klausė mėgindamas jį, nes pats žinojo, ką darysės. Pilypas jam atsakė, už du šimtus denarų duonos neužteks, kad kiekvienas gautų bent gabalėlį. Vienas mokinys, Simono Petro brolis Andriejus, jam pasakė, čia yra berniukas, kuris turi penkis mežinės duonos kepaliukus ir dvi žuvis. Bet ką tai reiškia tokiai daugybei? Jėzus tarė, susodinkite žmonės. Toje vietoje buvo daug žolės. Taigi jie susėdo iš viso kokie penki tūkstančiai vyrų. Tada Jėzus paėmė duoną, padėkojo ir davė išdalyti visiems ten sėdintiems, taip pat ir žuvų, kiek kas norėjo. Kai žmonės pavalgė, jis pasakė mokiniams, surinkite nulikusius gabalėlius, kad niekas nepražūtų. Taigi jie surinko ir iš penkių mėžinės duonos kepalėlių pripylė dvylika pintinių gabaliukų, kurie buvo atlikę nuo valgiusiųjų. Pamatę Jėzaus padarytą ženklą, žmonės sakė, jis tikrai yra tas pranašas, kuris turi ateiti į pasaulį. O Jėzus, supratęs, kad jie ruošiasi pasigriepti jį ir paskelbti karaliumi, vėl pasitraukė pats vienas į kalną. Atėjus vakarui, mokiniai nusileido prie ežero, sulipo į valtį ir plaukė kitapus ežero, į Kafarnaumą. Jau sutemo, o Jėzus vis dar nebuvo grįžęs pas juos. Ežeras bangavo, nes pūtė smarkus vėjas. Nusiyrę nuo kranto 25 ar 30 stadijų, jie pamato Jėzų einantį ežero paviršiumi ir besertinantį prie valties. Jie išsigando. O jis sako, tai aš, nebijokite. Jie panoro jį pasimti į valtį o valtis iškart priartėjo prie kranto, į kurį jie įrėsi. Minė buvusi anoje pusėje matė, kad ten te buvo viena valtis ir kad Jėzus nebuvo įlipęs į valtį su mokiniais, o šie išplaukė vieni. Rytojaus dieną iš Tibiriados atplaukė kitų valčių ir sustojo netoli vietos, kur žmonės buvo valgę viešpaties palaimintos duonos. Sužinoję, kad čia nėra nei Jėzaus, nei jo mokinių, žmonės lipo į valtis ir plaukė į Kafarnaumą, ieškodami Jėzaus. Suradę jį kitapus ežero, jie klausinėjo. Rabi, kada suspėjai čionai atvykti? O Jėzus prabilo į juos. Iš tiesų, iš tiesų sakau jums, Jūs ieškote manęs ne dėl to, kad esate matę ženklų, bet kad prisivalgėte duonos lygi soties. Plušėkite ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui. Jo duos jums žmogaus sunus, kurį tėvas, Dievas savo anspaudu yra pažymėjęs. Jie paklausė, ką mums veikti, kad darytume Dievo darbus. Jėzus atsakė, tai ir bus Dievo darbas, tikėkite tą, kurį jis siuntė. Jie dar klausė, tai kokį padarysi ženklą, kad pamatytume ir tave įtikėtume, ką nuveiksi. Antai mūsų tėvai tyruose valgė maną, kaip parašyta. Jis davė jiems valgyti duonos iš dangaus. Tada Jėzus tarė, Iš tiesų, iš tiesų sakau jums, tai ne Mozė davė jums duonos iš dangaus, bet mano tėvas duoda jums iš dangaus tikrosios duonos. Dievo duona nužengia iš dangaus ir duoda pasauliui gyvybę. Tada jie ėmė prašyti, viešpatie, duok visuomet mums tos duonos. Jėzus atsakė, aš esu gyvybės duona. Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš. O aš jau esu jums sakęs, jūs mane regėjote, bet netikite. Visi, kuriuos man duoda tėvas, ateis pas mane, ir ateinančio pas mane aš net stumsiu, nes aš nužengiau už dangaus vykdyti ne savo valios, bet valios to, kuris mane siunti. O mano siuntėjo valia reikalauja, kad nepražudyčiau ne vieno, kuriuos jis man pavedė, bet kad prikelčiau juos paskutinėje dieną. Tokia mano tėvo valia, kad kiekvienas, kuris regi sūnų ir tiki jį, turėtų amžiną į gyvenimą. Todėl aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Tada žydai ėmė murmėti, kad jis pasakęs, aš duona nužengusi iš dangaus. Jie sakė, argi jis ne Jėzus, Juozapo sūnus? Argi mes nepažįstame jo tėvo ir motinos? Kaip jis gali sakyti, aš esu nužengęs iš dangaus? Jėzus jiems atsakė, liaukitės tarpusavyje murmėję. Niekas negali ateiti pas mane, jei mane pasiuntęs tėvas jo nepatraukia. Ir tą aš prikelsiu paskutinėje dieną. Pranašų parašyta ir bus visi mokomi Dievo. Kas išgirdo iš tėvo ir pasimokė, ateina pas mane. Bet tai nereiškia, jog kas nors būtų tėvą regėjęs. Tik tai, kuris iš Dievo yra, tas jį regėjo. Iš tiesų, iš tiesų sakau jums, kas tiki, tas turi amžiną į gyvenimą. Aš esu gyvybės duona. Jūsų tėvai dikumoje valgė maną ir mirė, o štai ši duona yra nužengusi iš dangaus, kad kas ją valgys, nemirtų. Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną, gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Tuomet žydai ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti, kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną. O Jėzus jiems kalbėjo, Iš tiesų, iš tiesų sakau jums, jei nevalgysite žmogaus sunaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinai gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Mano kūnas tikrai yra valgys ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame. Kaip mane yra siuntęs gyvasis tėvas ir aš gyvenu per tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane. Štai duona nužengusi iš dangaus. Ji netokia, kokią protėviai valgė ir mirė. Kas valgo šią duoną, gyvens per amžius. Visą tai jis paskelbė mokydamas Kafarnaumo sinagogoje. Tai išgirdę daugelis jo mokinių sakė, kieti jo žodžiai, kas gali jų klausytis. Jėzus, žinodamas, kad mokiniai dėl to murma, paklausė, jūs tai piktina? O kas būtų, jei pamatytumėte žmogaus sūnų, užžengiantį ten, kur jis buvo pirmiau? Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas, bet kai kurie iš jūsų netiki. Mat Jėzus iš pat pradžių žinojo ir kas netiki, ir kas jį išduos. Jis dar sakė, štai kodėl aš jums sakiau, niekas negali ateiti pas mane, jeigu jam nėra duota tėvo. Nuo to meto nemaža jo mokinių pasitraukė ir daugiau su juo nebevaikščiojo. Tada Jėzus paklausė dvylika. Gal ir jūs norite pasitraukti? Simonas Petras atsakė, viešpatie, pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Mes įtikėjome ir pažinome, kad tu Dievo šventasis. Jėzus jiems atsakė, argi ne aš išsirinkau jūs dvylika, tačiau ir tarp jūsų vienas yra velnės. Jis turėjo omenyje judą, Simono Iskarijoto sūnų. Šis, būtent vienas iš dvylikos, turėjo jį išduoti.